Širka, nošenje narukvice, konca i tome sličnog radi otklanjanja nevolji ili njenog sprečavanja. Pa nam pročitaj prvi, prvi aj da ga možemo komentarsati. je Allah kaže. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره A ti reci, mislite li da bi oni koji molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu ako Allah hoće da je učini? Uh, ovdje je ajet, znači u, ovo, uh, u, u ovoj primjerku Kitabu Tevhida nije, nije upotpunjen, dok je u drugim primjercima znači, uh, naveden ajet do kraja, a to je u nastavu koje je došlo, au eradeni bi rahmetin hel hunnek mumsikatu rahmeti. Znači, prvi dio ajta govori, kaže, reci, mislite e, da, li bi oni koji molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu ako Allah hoće da je učini? I obrnuto. Ili kaže, ako radeni, ako mi želi rahmet, milost, hel hunne mumsikatu rahmetihi, da li, da li one, znači ono što se obožava mimo Allaha može može spriječiti Allah Đešanuhu da učini da, da da svoju milost. Kul hasbi Allah, reci dovoljan mi je e, e, moj Allah, moj gospodar Allah Đelšanu, ali te, je tevakil Na njega se oslanjaju oni koji su mutevakili. Ovo poglavlje, ovo je prvo poglavlje koje govori sad detaljno o oblicima širka. <clears throat> Znači, e, sad se spominju e, kako dolazi koji poglavlje, spominju se e, određene vrste širka velikog ili malog. Zanimljivo je da autor počeo sa prvim poglavljem koji govori o, o detaljima određenih vrsta širka, a mi znamo znači Kitabu Tevhid koja je i nazvana Kitabu Tevhidom iz razloga, znači pojašnjava detalje toga da je os, da, znači da pojašnjava šta je teuhid i šta mu je suprotno gdje spominje oblike razrazne vrste širka koje imamo u praksi, a koje su naravno došli u šerijskim tekstovima. Pa prva stvar koju navodi znači ovdje e, od, od vrsta širka je e, nošenje narukvica, konaca i njima sličnih e, narukvica, odnosno svega ono što se okači oko ruke ili oko vrata, radi otklanjanja određenog belaja nevolje Eh, ili njenog sprečavanja ako se već, eh, ako se već desi. <clears throat> Pa je autor krenuo ovdje, znači, eh, krenuo je zanimljiva stvar, zašto kaže zanimljiva stvar? Krenuo je ovdje od prve vrste širka koju je spomenuo, da je spomenuo od vrstu širka koja je u stvari mali širk. Ovo ovdje što se navodi u ovom poglavlju, to je mali širk. E, mi ćemo govoriti malo detalje, spomenut ćemo tu bitnu razliku da se razumije između velikog i malog širka i kad ovo može biti veliki širk. I naravno, na samom početku navodi <clears throat> kuranski ajet koji direkt govori o ovoj temi. A to su riječi uzvišeno kada kaže, a ti reci, e, efereitum, šta mislite, ma une mi e, da li bi oni koji molite mimo Allaha Đelšanuhu, in eradeni bidurin. Ako Allah želešanuhu želi e, da meni učini nešto loše, hel hunne e, kaši fatu durri. Da li ta božanstva kojima, e, od kojih, kojima oni upućuju i badete i traži da im su dovolji potrebe, da li one mogu otkloniti ono što, ako Allah želešanu nekom hoće ili meni hoće da učini štetu? Odnosno, ovo je postavljeno, znači, Allah postavljeno u, u formi pitanja, a, a misli se negacija. Odnosno, da ne može. Da ne može. I zato kaže Ibn Ketir u, u tefsirovog ajeta, e, znači, e, navodeći ovaj prvi dio ajeta u kojem se kaže e, mislite da, da bi oni koji molite mimo Allaha, znači raznorazna božanstva, mogu otkloniti štetu ako Allah hoće da je učini, Eh, ili ako Allah hoće da, eh, da, eh, da da svoj rahmet, milost, da one spriječi taj rahmet i milost i kaže Ibn Kefir, kaže ej la testatiju še'en min amr. Kaže ništa one ne mogu od toga. Ni da, ni da spriječi, kada Allah šan hoće od nekom da nanese štetu, ni da, ni da, da spriječe u tome, niti da Allah ne onemogući da da svoju milost. Znači, to, znači ovo pitanje u ajetu u stvari misli su u formi negacije. Ništa ona ne mogu. Late se ti u šeji Znači, e, e, ta božanstva koja se obožava mimo šanu ne mogu znači, nanijeti niti otkloniti, nanijeti štetu niti otkloniti štetu. To se želi reći u ajetu. I zato kaže došlo u ko kaže Ibn Ketir, kul hasbi Allah, reci dovoljan mi je moj Allah. Allahu kafin, Eh, men te ali, Allah je dovoljan onom ko se osloni na njeg. I zato završava ajet alihi je te mutevakilun, eh, na njeg, eh, na Allaha Đelešanu se oslanjaju mutevakili. I onda Ibn Kesir navodi u tefsiru ovog ajeta, kaže, to ovo je slično onome, kaže, što je došlo u ajetu vezano za Huda, sena Kada je se on raspaljao sa svojim narodom pa kada ih e, provocirao baš sa ove strane i rekao im, kaže šta vi mislite, jel, da, da, li vaša božanstva mogu nešto meni da, učinu, da učine? I kaže, ja uzimam Allaha za svjedoka da, sam, da se odričem, da sam čist od onog čemu, e, u, čemu vi njemu pridružujete nekog drugog, u čemu činite širk, kaže, fekiduni džemijan, me la Kaže, pravite mi smicalce spletke, vi i vaša božanstva, uradite mi šta možete. I nemojte mi odgađati. Znači, uradite što prije to. Inni te rabbi o rabbikom Ja se osanjam na Allaha, mog gospodara i vašeg gospodara. Kaže, ma min dabetin illa huva ahidum Nema stvorenja koje debbe, koje hoda po zemlji, Kaže, a da Allah nije ahir, da ga Allah ne uzma za njegov nasije, nasje ovaj prednji čeoni dio ovdje. U stvari tu je, to danas potvrđeno da je tu centar za, za volju, za razmišljanje, za eh, ono što pokreće ljudsku ličnost. Znači, centar za, eh, za volju je ovdje. I kada Allah šanu kaže, kao što je došlo u suri Ikara, da, da će uhvatiti za ovaj dio, to znači za onaj dio koji, odakle dolazi to da se neko misli da on može nešto uraditi sam od sebe. E, da se, da se može oduprijeti laži šanu, da može izaći ispod njegove kontroli. <clears throat> Uglavnom, znači, ovaj ajet e, je kao nekakav uvod za ove hadise koji će nam doći poslije, koji potvrđuju ovu stvar, a to je da je od širka E, ono što danas imamo toliko rašireno. Vjerovatno, Allah zna najbolje da je, e, da je šeh e, Mohamed Abdullaha spomenuo baš od prvi stvari širka koje imamo ovaj vid zato što je toliko rašireno u praksi. vi znate danas da, da, da je toliko masovna pojava da ljudi nosi raznorazne narukvice, ogrlice i tome slično, sa ubježenjima raznoraznim. Uglavnom, znači, opće rašireno uvjerenje je to da ga to štiti da ga to štiti od određenog zla i tome slično. Vi to znate kod nas, pogotovo je bilo popularno u toku rata za njeg. <clears throat> da se to učilo, da se, da se pravile e, ovaj, nekakve narukice, ogrlice na koje se naučeno, koje se vezu čvorčići, gdje se za svaki čvorčić nauči nešto, i onda se e, e, zaveže, ili se nosi kao naruknica, ili se nosi kao zapis, hamajlja, svejedno, stavi se oko vrat oko ruke i ti ideš i tebe to štiti štitite od belaja, od musibeta, od toga da umriš, da preseliš i tome slično. I ta je bila, znači, toliko rašenja. Dan danas on naravno na e, e, vrlo malo je, znači, oni koji nosi, da, da nosi Arkvice, da nosi onako bez veze, onako, vidjeli se da neko to, e, jedina koja je zaista osoba ateista, ateista, odnosno da ne vjeruje ništa u to, nego nosi kao ukras, kao Arkvicu kao ukras nosi ali ako ima neka gaj, neka uvjerenja, obično nosi kao vrstu zaštite. Znači, opće raširjena pojava nošenja e, određenih tih narukvica ili, ili, e, ili ogrlica, lančića i tome slično, e, se nosi kao, kao zaštita od, od određenih belaja, musibeta, e, da se ne desi prvenstveno. I vjerojatno zato e, autor spomenuo e, prvu, prvu stvar ovo, iako je to mali širk. Vi znate klasičan primjer, kad smo govorili o vrstama malog širka, priliku komentara čini mi se e, tri načela. Jedan od ona četiri klasična primjera malog širka smo spomenuli ovo. A to je znači nošenje, vješanje, kačenje određenih narukvica ili privjesaka, konaca i tome slično na bilo koji dio tijela sa ciljem zaštite. I to smo navodili kao klasični primjer malog širka. Što znači malog širka? Znači ne izvodi iz islama. Ispravno je da to ne izvodi iz islama. Međutim, doće nam ovdje problem u ovim hadisima iz kojih se može razumjeti u stvari da to, da to, da čovjek neće nikad imati uspjeha ako to nosi, odnosno e, da, to, da se može razumjeti da se to odnosi da, da, da je to uh, stvar koja izvodi islama, odnosno da je to veliki širk. Pa ćemo govoriti u komentaru toga kako se to tumači. Znači, najbitnija stvar u ovom ovdje sad poglavlju da se nauči to, znači da je nošenje tih narukvica, uh, ogrlica, privjesaka, tih uh, konaca raznoraznih, da je njihovo nošenje mali širk u osnovi. Kada je mali širk? Mali širk je onda kada je osoba ubijeđena da je Allah Želešanuhu Bog, da, je Allah Želešanuhu učinio tom narekvicom sredstvom koje štiti. Allah Želešanu je taj učinio da štiti. Allah Želešanuhu učinio narekvicom da ona štiti. To je mali širk. Zašto je ona mali širk? Zato što Znači, znači, mi imamo šerijatske argumente da, znači, koji kontra govori, koji su, koji su opriječni tome. Odnosno da Allah šano nije učinio to zaštitnikom od Belaja Musibete, niti otklanja Belaja Musibete. Znači, nemamo, nema dokaza, odnosno šarijeski argumenti su obrnuti, da Allah šano nije to učinio sebevom razlogom da da te to štiti. I zato je to mali širk i ne izvodi iz islama. Ali ako kažemo mali širk, to ne znači da je nebitan. Mali širk je veći i gori, opasniji po mnogim učenjacima nego veliki grijeh. I to je ispravan stav, većina učenjaka na tome. Da je mali širk veći grijeh i opasniji i gori od bilo kojeg velikog grijeha. <clears throat> To je u osnovi znači. U osnovi je nošenje ovih stvari narukvica, e, konaca, ogrlica sa ciljem zaštite da je to mali širk. E, sa ubježenjem da je Allah Žešanu učinio te, te stvari sredstvima koje, po razlozima koji, koji štite od Belaja i Musibeta. Međutim, ako je osoba ubijeđena da sami ove narukvice, e, končići, ogrlice, da one same po sebi štite nevezano od da Đelešana da one same po sebi štite od belaja, e onda je to veliki širki izvod islama. I ovo je vrlo bitna stvar da se razvije. Mada sad u praksi možemo reći, dobro kako ću ja znat šta je on vire? Znači to znaš ako, ako bi htio da istražiš. Osnova je znači da je to mali širk. Izuzetak je da bude veliki širk i da bi došao do tog objeđenja da neko, do, do tog uvjer, e, otkrića, da, odnosno kad bi utvrdio da li je osoba na, na uvjerenju po pitanju nošenja ovog na velikom širku, znači moraš e, sa čovjekom razgovarati, moraš ga bijeti. I zato je greška, znači automatski kad dođeš do osobe, do ljudi koji im nose te stvari, da ga ti upozoravaš kao da je on već postao mušik i kjafir i da ga tekfiriš. A to smo imali u praksi. Ako se sjećate, bilo je raširen neki onaj videoklip da su ne, ovaj, neka braća išli kod nekog dila, neku pomoć, čini se, kod neku, neka poroca kod, a? Ja, kod ide, odšli nekog i pričaju sa njima, onda njemu našli ovaj, da ima, nosi neku tu, neke končiće, nešto imao, namajc, nije bitno, uglavnom, i sad ovaj, njemu što je tumačio, navalio skini, skini, skini to, i e, rekao, jel, e, nešto u kontekstu rekao toga da je, znači, da je, da je kjafir s time, da je zbog toga što nosi. Protekvirio ga, znači. I htio da ga spasi iz kufra. I što je, znači, narod je to greška, znači. I, i razumije se da taj brat nije razumio. Da on razumije da je nošenje toga da je to veliki širk, veliki kufr koji izvozi islama. Osnova je da je to mali širk. I da ne izvozi islama. A, a, ta druga stvar, da bi bilo veliki širk da izvozi islama, znači to bi se moralo čovjekom odgovarati. razgovarati, i vjerojatno je vrlo vrlo teško naći u praksi da neko ima baš to objeđenje. Da samo to po sebi štiti mimo Allaha Želešanu. Jer pogotovo ako osoba e, se, za sebe e, tretira sebe računa da je musliman, obavezno, obavezno to veže za Allaha Đelešanu. Da Allah Đelešanu to učini u sebe. Kao što vežu i ono kad čini određene ibadete, kada čini određene ibadete onima koji su kaborovima, oni, e, oni su uvjerenja da Allah Đelešanu dao, njima moć u kaborima da rešavaju tvoje probleme i da oni posreduju između tebe, a to je širk, veliki. Znači, to je njihovo vjerenje. Opet ne odvajaju od laži šanu Zato i je mušik. Znači, zato i je širk što vjeruju istovremeno laži šanu i rade ove stvari. Uglavnom, znači ovaj ajet govori direktno o toj temi, znači negira, negira to da, da, nekom, e, da božanstva mimo Allaha Đelešanuhu mogu otkloniti štetu ili pridonijeti neku korist. Spriješiti Allah Đelšanu učini milost i da nese štetu. Dobro. E, ajeti nam pojasnjavaju e, bolje ovo poglavlje detaljnije. E, pa se ovdje ne treba da ulazimo u detalje, zato što na poglavlje nakon ovog, poglavlje koja dolazi nakon ovog, govori nam, na govorimo o temaima, odnosno o hamajlijama, amuletima. Vrstama ovog prijetodnog, pa ćemo i tu još detaljnije znači, obrati ovu temu. Tako da ne, znači, e, e, ne moramo se truda da moramo iscrpiti ovu temu u ovom poglavlju. Znači, poglavlje koja dolazi poslije toga, znači, govori o ruki, e, govori o, ruki i zapisima Hamajlijama, koji upotpunjava ovo prijetodno. Dobro, Ti, a, hadis koji dolazi nakon toga. Od radi Allah, on da je sallallahu alaihi sallam, vidio čovjeka, znači u ruci bila od bakra. Šta je to upitao ga? Protiv slabosti govorio. Skini je, rekao je, jer će ti ona uistinu samo povećati slabost. Kad bi umro, a ona bila na tebi, nikad ne bi bio spašen. Uh, ovaj hadis, znači, on je taj koji uh, iz, e, iz čijeg se završetka zaključuje uh, kao, da, da, kao da je riječ o velikom širku. Kad bi umro na, sa njom, ne bi bio nikad spašen. Isto kad razumije, ne bi kad spašen, znači umro su na kufr. Onako nije spašen, znači umro na kufr. I to je ono što, traži da se pojasni. <clears throat> Prije toga, naravno, nisam, ovaj, nisam sam spomenuo da, u ovom ajetu, što sam malo prije spomenuo na početku, u prvom ajetu, e, komentar Abdurrahmana, da, na čiju znači knjigu se vraćamo, Ali Šeha, e, komentar ovog ajeta, on kaže, ovaj ajet, wa emthaluha tubtilu ta'alluqul qalbi gajri ovaj ajet kaže, i slični i njemu, ima dosta ajeta u ovom kontekstu, i on je ovdje komentar naveo nekoliko, kaže, oni e, uništavaju vezanje srca za nekog drugog mimo Allaha Đelešanu u pribavljanju koristi i otklanjanju šteti. I u stvari pojašnjavaju da je to širk. Znači, pojašnjavaju da je u stvari to širk. Eh, Allah Đešanu kaže u ovim ajetima opisuje eh, opisuje kaže eh, sljedbenike širka odnosno mušrike da oni sa, na ovaj način vezivanjem za, za narukvice, za hamajlije, za amulete i tome slično vežu se, znači time u stvari pučuju molitva Allah Đelešanu i vežu se za, za nešto drugo mimo Allaha Đelešanu. A to je, to je znači vid širka. A teuhid je kaže suprotno tome da se osoba srcem ne veže ni za kog drugog osim za Allaha Đelešanu. To je čisti teuhid. Dobro. Uh, hadis od Imrana ibn Husajna, u njemu je došlo da je neki čovjek znači, vidio e, da je poslanik sallallahu alejhi vidio kod nekog čovjeka na ruci e, da mu je bila da mu je bila haleka, haleka odnosno da bila narkvica od bakra pa ga pitao šta ti je to, on je rekao minel vahine, odnosno kaže to je eh, od, eh, radi, eh, protiv slabosti. Pa mu je onda on rekao skinije, ona ti neće povećati osim slabost. I da, da i ako bi umro na tome, ne bi nikada uspio. Propao bi. Hadis bilježi ima Ahmed, kaže sa lancem, bi senedin la be se bi sa lancem prenosovca u kojim jel, koji je prihvatljiv. Odnosno, bilježi ga Ibn Mađe. I, e, i bilježi ga također Hakim Ibn Hibban u svojim sahihima. E, spominjali smo baš put iz oblasti Mustala Hadisa da imamo Hakima Ibn Hibana, Ibn Huzeime koji su došli sa napisao također knjige u kojima su e, uvjetovali da te knjige budu čiste od slabih hadisa uvjetovali se sebi da će neće spomenuti, sebi se dali šar, da neće napisati tu e, knjigu, da neće uvrstiti u svoju zbirku hadisa osim vjerodostojnih hadisa. Pa smo komentarsali to koliko, e, koliko su oni ispunili taj svoj šart, odnosno da ga nisu ispunili. E, znači, ovaj hadis spominje ga Ibn Hibban, a Ibn Hibban je po pitanju vredosnosti hadisa e, bio bolji i jači od, od Hakimovog Mustedreka. Uglavnom navodi ga, znači Ibn Hibban i Hakim, i, e, su ga cijeli vjerodostojnim ovaj hadis, e, i također kaže vafeqahu zehebi. I kaže, na tome se, na tome se također, kaže, složio se, na tome imam zehebi. <clears throat> Uglavnom, hadis je, e, hadis je prihvaćen kod učenjaka i akide i hadisa ima određene slabosti, ima određene slabosti, međutim potvrđuje ga drugi hadisi. Potvrđuju ga drugi hadisi, e, ima slabosti kod sebe, određeni, neki šehovi su govorili o njegovoj slabosti, ukazali su da ima u sebi slabosti. e, šeh Albani je to, na to, na, o tome govorio, ukazivao. E, uglavnom, e, hadis u njemu je došlo kod, u rivajet kod imama Ahmeda, ovo što je naveo, što je naveo e, šef Mohamed Lehab kao da je došla neka skraćena verzija. Kod imama Ahmeda u njegovom usnedu je došlo, kaže, ene nebije ebsara ala adudi ređulin halqa. Kaže, vjerovjesnik sallallahu sallam je vidio na mišici nekog čovjeka, kaže, da je imao narukvicu. <clears throat> kaže, wa raha min uh, sufrin i uh, i vidio stvar da je ona od bakra. Pa mu rekao vejhak, teško tebi hadi, šta je to? Pa mu on rekao mine vahine, a to je, kaže, zbog slabosti, čuva me od slabosti. Pa mu je rekao, emma inneha la te la vehna, ona ti neće, kaže, povećati osi slabost. Eh, un budha anke fe inneke leu mute, mutte vahija alike ma eflahte ebeda jer kaže ti ako bi umro, a ona na tebi, ne bi nikada uspio. <clears throat> malo prije spomenuti, znači da ga bilježi Ibn Hiban, Ibn Hakim i znači rivajati se malo, znači ima razlika u, ovome, u tim detaljima ovdje, šta je rekao, šta je vidio, kako je vidio i tako dalje. <clears throat> Uglavnom, što se tiče ovdje, znači čak sam do sad bilo spomenimo Ashaba, Ravi, Imran ibn Husayn, on je Huzaji, poznati ashab, sin od ashaba, Husain je također ashab, e, on je primio islam na, na godini Hajbera, danu Hajbera, bitki na Hajber. A preselio je 52. godine po hijđri u Basri, kada je bio u Basri. Poznati ashab, znači prenosi dosta hadisa. <clears throat> E, ovaj hadis, <clears throat> ono što je imamo oko njega nejasnoće po pitanju ovog hadisa je ovaj dio ovdje, ovaj zadnji dio, e, prvi dio naravno ovo inzaha inneha la illa vehna e, skinije bacije ona ti neće povećati osim slabosti ovo u stvari znači da je poslanik sada njega obavijestio e, da ona ne koristi da ta narukvica ona, da ona sama e, po sebe, znači ona ne koristi nego šteti znači ne samo da ne koristi nego štetu donosi odnosno povećava slabost kod čovjeka. Koja je tu vrsta slabosti? <clears throat> Prva stvar to što sve što je zabranjeno, sve što je zabranjeno, to čovjeku uglavnom ne koristi i donosi štetu. Iako, znači u nekim zabranjenim stvarima ima koristi, većina ono što dolazi od tih zabranjenih stvari je stvari šteta. Znači šteta preulađuje ono u čemu je korist. Primjer toga je znači, kocka, alkohol, kao što došlo u kuranskim ajetima. Znači, u njima ima određene koristi, ali veća šteta od koristi. I zbog toga zabrani šerijeta. Znači, nije, neš, nije uslov da bi nešto bilo zabrano šerijeta, da mora čisto, 100% to biti štetno. Da nema nikakve koristi u sebi. <clears throat> Neko bi rekao, pa dobro, ova nosna ima i tu korist. Što? Pa čovjek se onako psički, psički tješi se, dobro mu dođe, ostali se kobjak na nešto, onaj, vrsta samo obmane koja koristi u životu. Na koristi u tome, sa te strane. Možemo reći što je tačno, da nam nije došao šarijski tekst presudio po tom pitanje da je u tome, da je zabranjeno, bez obzira što ima određeni korist. Ljud se, znači, e, on može reći imamo psihičku nekakvu korist. Znači, daje mu snagu, za nešto se veže, ostoni da bi išao kroz život, da bi podnosio lakše neke belaje i tome slično. <clears throat> Ali, e, znači, to dovoljna ta šteta <clears throat> i dovoljna ta slabost, slabost se vezuje, naravno, ovdje, e, kad kažem povećava se slabost, odakle dolazi slabost? Vezivanje srca za nekog mimo lažešanu, odakle dolazi slabost, znači, narušavanje vekula Kad se vežeš za nešto drugo mimo lažešanu, odatle dolazi ta slabost. A, a s druge strane, znači sama zabrana da to koristi se, u, tome dolazi automatski, sa te strane dolazi šteta. A onda još ga pojačava ovaj zadnji dio hadisa, kaže feineke leu mutte, vahi alike, kaže ako ti umru, a ona je na tebi, ta narkovica, ma je flah tebe, ne bi nikada uspio. Zašto ne bi uspio? Lijenahu, jer je ta nošenje te, te narkvice širk, zato što je to širk a čovjek da bi uspio mora biti čisto širka. E, zanimljivo ovdje i poslije ću navesti onim, onim korisima, što ćemo poslije navesti, nakon ovog pogleda pročitati one korisi koje, Muhammed, e, se prenose od Muhammeda ibn Abdul da on kaže, kaže, ena širkel asgar ekberul kebair, mali širk. Znači, šef Muhammed Abdul jasno navodi ovdje da je, da je riječ ovdje, nošenje ovih naroda, da je to mali širk. Ali kaže, mali širk, kaže ekberul kebair, da je on najveći od velikih grijeha. Znači, najveći grijeh od velikih grijeha je mali, mali širk. وَأَنَّهُ uh, لَمْ يُعْذَرْ bil džehale. I da mali, da mali širk nema opravdanja u neznanju. Da kaže, ja ne znam. Znači, možemo pretpostaviti ovdje u ovom slučaju da osoba koja je to nosila nije znala to. A kažemo na kraju hadisa da si umro na tebe ne bi nikad uspio. a on nije znao, nije znao da je spor, da je znao ne bi to radio sigurno, ne bi nosio to. Onda ispadne da čovjek zbog džehla, znači nema opravdanja u džehlu za i mali širk i veliki širk. <clears throat> Osnova je da nema opravdanja. A ono, da li ima izuzetak u tome, oko toga poznato razilaženje među učenjacima Ahle Suneta, to je tema za sebe, vjerojatno će nekad da govorimo ovdje, ili, e, ili treba o tome posebno predavanje održati. Uzor džehl, opravdanje u džehlu, u velikom malom širku, pogotovo znači velikom širku. Da li ima prodanju u džehlu ili ne ima u džehlu. I šta je osnova po tom pitanju? Kaže fihi linkar bi taglizi ala men fa'ala misle zalik. Znači ovdje je došlo znači negacija, žestoka negacija. Ko nosi to? Da to ne treba nositi. da, e, e, zašto? Da, e, znači zašto? Zato što, zato, iako je mali širk, Mali, šir, mali širk po definiciji je sve ono što došlo u šerijskim tekstovima da je nazvano širkom, a vodi u veliki širk. Ne izvodi iz islama, a vodi u veliki širk. Znači, ne izvodi iz islama, a put je koji vodi u veliki širk. Znači, opasnost malog širka je u tome što vodi u veliki širk. I obično mali širk bude nešto slično velikom širku. Vezivanje za nečeg mimo Allah Đelešanu. I tim, da ta vrata kad osoba uđe, već lagano približava se vratima velikog širka. I zbog toga opasnost, eh, opasnost i upadanja i u mali širk. Samo što mi znamo s vanjske strane, znači gledajući kao propis, da je velika ogromna razlika između velikog i malog širka. Jedan izvod islama, jedan izvod islama. Jedan veli, eh, mali širk osoba kada umre na njemu, e, znači, e, i ako bude kažena na hiretu zbog toga, kad ta će e, um, umrla kao mu vehid i bit će vraćena u dženet za razliku od velikog širka, znači vječno će biti u džehennem. Znači, to ogromna razlika. Nakon toga dolazi nam hadis sljedeći budu. E, sam izvinite, nisam ovdje napomenuo, neko će reći, pa dobro, šta bi za ovo, neće nikad uspjeti. E, tumačenje, jedno tumačenje neće nikad uspjeti. E, jedno je tumačenje to da je, da je ovo žestoka negacija kako bi se ljudi klonili malog širka. Znači, e, kad se kaže, poput slično drugi, drugi, drugi propisa, kada recimo imamo onaj pitanje, kak se zove, da nekog proglasiš kjafirom, ko kaže svome bratu da je kjafir, ta se riječ vraća na jednom od njih dvojici. Jedan od njih dvojice je kjafir. Da je hadisa to. Znači ispadne ako neko nekom kaže da je kjafir, a taj ne bude kjafir, da je on kjafir. Međutim, ispravno da to nije tako. Da to, ne da to ne izvodi iz islama. Osoba koja protekviri muslimana, a taj musliman nije kjafir, toga ne izvodi iz islama i tu, skoro da su složni komentatori ovog hadisa da je to tako. A što je onda smisao riječi? Smisao riječi da, da ukaže na opasnost nazivanja muslimana kjafirom. Da se ne upuštaš u to lako. I ovdje isto. Znači, e, jedno od tumačenja je to da se ovdje misli da je Maef left Ebra ne, bi nikad uspio, znači, e, kao vid zastrašivanja, koliko je to velik grijeh, kao da nikad ne bi uspio. Drugo tumačenje u stvari da se ovo može podvesti, ne bi nikad uspio kad? Ako je veliki širk. Kako ne veliki širk? Znači to da je ubijeđen da to samo po sebi da ova narkica, da ona otklanja e, štetu, donosi koris i tako dalje. Znači mimo da je Allah učinio sebebom za to jedno ta dva načina tumače, znači, ali uglavnom većina, većina, e, e, većina komentatora ovog hadisa ide na, onu prvu verziju, da se to misli u stvari zastrašivanje da se misli znači e, veliko zastrašivanje, strašno zastrašivanje, znači da dokazuje koliko je to grijeh, koliko je to krupna stvar. Kao da ne bi nikad uspio. Sljedeći hadis od Okba ibn Amira. Bojdu što namjera radi Allah anhu, a ova je da podiže do Allahu poslanika sallallahu alejhi ne sellem. Ko objesi talisman, odnosno zapis, neka mu Allah ništa ne dadne, ako objesi morsku školjku kao amulet, neka mu Allah nikad ne dadne nije. uh, hadis uh, Uqba ibn Amira, ovaj hadis bilježi ga, znači imam ovdje, ovdje imam Ahmed, ovdje ga nije Uh, imam, kaže, ovdje firivajat je završio ovdje. Firivajat je men ta'allaka tamimeta. U, u drugoj predaji stoji ko objezi talisman zapis počinio širka. Mhm. Uh -huh. Walehu, znači Alehu misli se uh, od imama Ahmeda, znači ima Ahmed u svom musnedu, a također, znači Ibn Hibban i Hakim navode ovaj hadis od Okba ibn Amira. Međutim, u ovom rivajetu ima slabosti.